зі спомину про Сергія. Там бідність, але яка надзвичайна охайність, охайність і цнота, і в усьому такт. Сергій ніколи не засміється так, як Тищенко. Вона пішла на кухню. Вона осуджувала себе за все вухах і далі лунав розкотистий важкий Василів сміх. За обідом він розпитував про інститутські новини, запитав, що говорять про нього, про Іршу. Різне. Та, мабуть, я не знаю всього і взагалі нічого не розумію. Бо на другий день після того зайшла в сусідню кімнату, а там анекдоти печуть і регочуть. Того не могла забути й зараз. Їй здавалося те, що сталося, майже таке ж несправедливе і грізне, як коли б погасло небо. Вона думала, що всі тільки й мають говорити про це, обурюватися, а вони живуть своїми дрібними інтересами і навіть розповідають анекдоти. В першу мить вона ледве не накинулася на них а тоді вийшла в коридор і довго стояла при вікні, гамуючи образу і гнів. Так само образилася, так само нуртувала, коли два тижні тому одержала свіжий номер будівельника, де невідомий їй автор ніщівно громив Тищенка, бо, опріч усього, їй вбачався у тому випад і проти Сергія. Там все було несправедливе. Лаяли метод Тищенка, критикували будови, зведені за його проектами, називали сумнівним експериментатором і навіть авантюристом. Тищенко, коли йому по обіді Ірина показала газету, не могла не показати. Прочитав її досить спокійно. Може, не розумів, що означає те писання? Ні, розумів. Хоч думка й не могла точно окреслити кордонів небезпеки. Розумів і бачив, що потрапив у важку смугу. Так буває, коли людина з горбка в'їжджає в заповнений туманом видолинок. Вона на якийсь час втрачає орієнтир боїться, що хтось наскочить на неї, але поволі й невпинно прямує вперед. Йому вже довелося пережити не одну кампанію. Знав він і людей, яким просто не щастило, яких доля мов би, на сміх кидала в ті дробарки, і вони звикали до того, навіть виробили собі якусь філософію обіцянок та каяття. Мабуть, то і справді найкраща стратегія за таких ситуацій удати, що зрозумів помилку, і пообіцяти її не повторювати. То більше дуже часто мало кого цікавить, чи зрозумів її насправді. Але це було поза його принципами. Він від самого початку вирішив, що стоятиме до кінця і захистить Іршу, інакше втратить повагу до самого себе. Навіть майдан натякає, що йому варто бодай пробурмотіти щось невиразне, щоб дало можливість самому майданові та іншим відмежувати його позиції від позиції Ірші, і все зміниться. Ну, але ж з його боку це було б страшенно нечесно. Зненацька з якоїсь дивовижної аналогії йому згадалися слова із присяги древніх афінян. Перший її рядок. Я не посоромлю священної зброї і не залишу товариша, з яким іду в строю бо бунту дуже важливо.